Hrvatski radio, obrazovni program. Listopad je 1972. godine. Elizeira, general izraelskih obrambenih snaga IDF-a, nekadašnji zapovjednik elitne padobranske brigade, vraća se iz Washingtona, gdje je obavljao dužnost izraelskog vojnog atašeja. Zeira je imenovan za čelnika Amana, obavještajnog odjela izraelskog glavnog stožera. On je do tada imao blistavu karijeru, bio je glavni pobočnik generala Moše Dajana, načelnika glavnog stožera od 1953. do 1958. ministra obrane Izraela od 1967. Zeira je bio general kojeg je Dajan najviše poštovao. Bio je pametan, samouvjeren, obrazovan, vojni i politički vrh u njemu su vidjeli budućeg načelnika glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga. Aman je bio tada najvažnija obavještena služba u Izraelu. On je vojnom i političkom vrhu davao nacionalnu glavnu obavještajnu procjenu, ključni dokument u kojemu se procjenjivalo kolika je vjerojatnost napada na Izrael. Mosad je prikupljao obavještajne podatke iz svijeta, ali Amanovi analitičari, špijuni i prislušne postaje davale su ključnu procjenu namjera arapskih država, susjeda Izraela. Zeira je odmah po dolasku na čelo Amana formulirao novi koncept obrade obavještajnih podataka. Abraham Rabinović u knjizi Jom Kipurski rat piše kako bi osigurao rano upozorenje o namjerama arapskih država. Aman pod Zeirom više se nije oslanjao samo na analiza onoga za što je neprijatelj sposoban. Sada je on mogao napasti bez dugih priprema, već na analizu onoga što neprijatelj namjerava učiniti. To bi se u normalnoj situaciji moglo usporediti s čitanjem iznutrica, posebno kada su posrijedi bili odnosi s autokratskim režimima, čije odluke uglavnom donosio jedan čovjek. Ali Zairina uvjerenost da je on razumio kako razmišlja egipatski predsjednik Anwar Sadat oslanjala se na nešto više od njegovih analitičkih sposobnosti. Šef obavještajne službe otkrio je, nakon što je došao na čelo Amana, da je Izrael imao pristup super izvoru koji je opisan kao čovjek s dobrim ekonomskim vezama u Egiptu. Bio je to izvor o kojemu sanjaju obavještajni časnici. On je davao obavještajne podatke i uvide iz samog srca arapskog svijeta. On je 1969. ušetao u izraelsko veleposlanstvo u Londonu kako bi ponudio svoje usluge. Mossad je proveo opsežnu istragu i zaključio da taj čovjek nije dvostruki agent. Od tog izvora stizali su najdragocijeniji obavještajni podaci. Još važnije, on je Izraelu dao uvid u to kako razmišlja egipatski predsjednik Anwar al-Sadat. Izvor je rekao da je egipatski predsjednik odlučan vratiti Sinaj koji je Izrael okupirao u šestodnevnom ratu 1967. i da će zato ako treba krenuti u rat. Ali u rat će Sadat krenuti samo ako se zadovolje dva uvjeta. Da od Sovjetskog saveza dobije lovce bombardere koji će neutralizirati izraelsko ratno zrakoplovstvo dok su izraelski zrakoplovi još u bazama i da želi dobiti rakete srednjeg dometa tipa Skad kako bi mogao udariti po Tel Avivu i tako odvratiti Izrael od napada na ciljeve u Egiptu. Sadat je pregovarao sa Sovjetskim savezom, ali još nije sklopljen dogovor oko isporuke lovaca bombardera iz Skadova. Dok ih Sadat ne dobije, Egipat neće u rat. Takav način procjene egipatskih namjera imao je i svoj naziv, koncept ili koncepcija. Zeira je bio uvjeren da je on ispravan. Glavni stožer i vlada ponekad su bili uznemireni zbog egipatskih izjava ili pokreta trupa prema Suezkom kanalu, ali novi čelnik Amana uvjeravao ih je da je to samo buka i razmetanje. Egipat neće u rat bez dodatnih lovaca bombardera i raketa Skad. Sirija neće započeti rat kako bi vratila Golansku visoravan bez Egipta. Zeira nije bio samo samouvjeren na riječima. Abraham Rabinović piše. Pola godine nakon što je Zeira preuzeo obavještajni odjel, njegove analitičke sposobnosti i živci stavljeni su na najveću kušnju. U proljeće 1973. primjećeni su do tada nezabilježeni pokreti egipatskih trupa, topništva i pontonskih mostova prema Suezkom kanalu. Obavještajni izvori, uključujući i izvor, izvijestili su o Sadatovoj namjeri da krene u rat. Kairo je stavio svoju vojsku u najviši stupanj pripravnosti i ekspedicijske snage iz Iraka, Alžira i drugih arapskih država zauzele su položaje zajedno s egipatskom vojskom. Dvije eskadrile ratnih zrakoplova stigle su iz Iraka i Libije. Libijska se eskadrila sastojala od francuskih zrakoplova tipa Mirage koji su mogli napasti Izrael. Izraelski obavješteni izvori navodili su sredinu svibnja kao datum kad će početi rat i IDF je stavljen u stanje pripravnosti koje je imalo šifrirano ime plavo-bijelo. Na sastanku s višim savjetnicima 18. travnja premijerki Goldi Meir je rečeno da će Izrael znati ako Egipat ima namjeru krenuti u rat. Kako ćete znati, pitala je ona. Prema pripremama. Zaira je odgovorio – prema pokretima trupa, prema egipatskim časnicima koji obilaze frontu, prema pripremama na točkama određenima za prelazak Suezkog kanala. Sirija se vjerojatno neće pridružiti, rekao je on, osim ako ne osjeti nakon što rat počne da je Izrael u poteškoćama. U svakom slučaju, šanse za izbijanje općeg rata s Egiptom vrlo su male. Načelnik glavnog stožera general David Elazar nije baš bio uvjeren da je Zeira u pravu. Čelnik Mosada Cvi Zamir također. Oba su smatrala da je Egipat spreman za rat i da će napasti. Ministar obrane Moše Dan poslušao je načelnika glavnog stožera i prvog čovjeka Mosada i dao je nalog za primjenu plana plavo-bijelo. Plan je aktiviran 19. travnja 1973. Pokazalo se da je Zeira u pravu. Egipat nije napao. Mobilizacija je uvijek bila skupa za Izrael. Izraelska ekonomija nije mogla izdržati dugotrajno mobiliziranje svojih stanovnika. Ministar financija procijenio je da je primjena plana plavo-bijelo koštala Izrael oko 45 milijuna dolara. Tada je to za Izrael bio veliki novac. I svega toga Zeira je izašao kao čovjek koji je zadržao hladnu glavu, dok su ostali počeli paničariti. Abraham Rabinović piše. Dok su se svuda oko njega oglašavali alarmi i sa sudbinom nacije na kocki, on je hladno ustrajao kroz cijelu krizu da je vjerojatnost za rat vrlo niska. Čak su i viši analitičari u njegovom stožeru dovodili u pitanje njegovu procjenu, ali on je ustrajao na njoj. Amanov zadatak je da tlak nacije drži niskim i da se nepotrebno ne oglašavaju uzbune. U suprotnom, svakih nekoliko mjeseci dolazit će do mobilizacija koje će imati uništavajući učinak na ekonomiju i moral na Komitetu za vanjske poslove i obranu Kneseta Zaire u svibnju rekao Ako egipatska vojska planira prijeći kanal, do nas će doći znaci upozorenja. Zairin triumf bio je izravni udarac za U vladi su se izrekle kritike na velike troškove plana plavo-bijelo i pojavio se rizik da će se na načelnika glavnog stožera gledati kao na paničara koji stalno viče to je Vuk, to je Vuk. U buduće on će dva puta razmisliti prije nego što dovede u pitanje Zairine procjene. General David Elazar nije bio jedini kojemu se Zeira činio presamouvjerenim. Odmah nakon što je preuzeo dužnost čelnika Amana, Zeira je održao govor pred visokim časnicima IDF-a. Nakon tog govora u kojemu je Zeira iznio obavještajnu procjenu namjera arapskih država, pukovnik i zapovjednik padobranske brigade rekao je časnicima oko njega da ga zabrinjava Zeirina samouvjerenost. Od obavještajnog časnika očekivao bi više otvorenosti u razmišljanju i procjeni situacije. Ali Zeira je bio zvijezda usponu. Kada se približio listopad 1973. Zeira je obolio i morao na bolovanje. 3. listopada izraelska premijerka Golda Meir okupila je više savjetnike i zatražila od njih mišljenje o tome hoće li biti rata. Ministar obrane Moshe Dajan izjavio je da ga brine situacija na frontu s Egiptom, ali još više zabrinjavajuća situacija na frontu sa Sirijom, gdje je sirijska vojska svoje najmodernije protuzrakoplovne rakete i radare razmještala prema Golanskoj visoravni, a ne za obranu Damaska. To nije normalan obrambeni raspored. Onda je došao red na čovjeka iz Amana. Abraham Rabinović piše. General Šalev, koji je zamjenjivao Zeiru, koji je ležao bolestan kod kuće, dao je Amanovu procjenu situacije. Postoje uznemirujući izvještaj iz Sirije i Egipta, potvrdio je. Sirici su se razvili i mogu krenuti u napad bez upozorenja. Na Sueskoj fronti Egipćani su započeli velike vojne vježbe. Najgori scenarij, rekao je Šalev, bio bi da Egipat i Sirija krenu u rat na dvije fronte. Je li to razumno? upitao je retorički. Prema mojem mišljenju, na temelju materijala koji smo dobili u zadnjih nekoliko dana, Egipat vjeruje da nije spreman ići u rat. Ako Egipat neće u rat, neće ni Sirija. Može li Egipat izvesti diverziju, upitala je Golda Meir kako bi potakli Siriju na napad. Asad i sirici znaju sva ograničenja, odgovorio je Šalev. Oni su svjesni goleme premoći Izraela u zraku. Ukratko, vjerojatnost za rat je niska. Kada je završio taj sastanak, Golda Meir rukovala se s generalom Šalevom i rekla mu hvala vam što ste me smirili. Većina vojnog vrha na čelu s generalom Elazarom složila se s procjenom Amana. Jedino nije bio miran Dajan. Treći listopad bio je srijeda. U petak je on u svom uredu okupio Elazara, Zeiru koji se vratio s bolovanja i druge generale. Pokazao im je zračne snimke na kojima se vidjelo gomilanje egipatskih trupa na Suezkom kanalu. Okupljenim generalima Dajan je rekao, samo od broja nagomilane opreme može se dobiti moždani udar. Vi ljudi ne shvaćate Arape dovoljno ozbiljno. Godine 1973. najveći židovski blagdan Jom Kipur, dan pomirenja, pao je na 6. listopada. Na taj dan na Suezkom kanalu Izrael je imao 10 pješačkih vodova s oko 450 vojnika, 52 topa, 290 tenkova i 6 protuzrakoplovnih baterija. Na Golanskoj visoravni Izrael je rasporedio 10 pješačkih vodova, 178 tenkova i 44 topa. Nasuprot tome, Egipat je za napad na izraelske položaje okupio 19 pješačkih, 8 mehaniziranih, 10 tenkovskih i 3 padobranske brigade. S 1700 tenkova, 2000 oklopnih vozila i 2500 topova. Na frontu prema Golanu Sirija je okupila tri pješačke divizije, od kojih je svaka imala dvije pješačke brigade, tenkovsku i mehaniziranu brigadu, sve u svemu 1500 tenkova. 6. listopada 1973. Egipat i Sirija krenut će u napad na izraelske položaje na Suezkom kanalu i Golanskoj visorami. U nekoliko dana Izrael će doći na rub poraza. Zeirina koncepcija u koju su toliki vjerovali bila je jedna od najvećih obavještenih promašaja u povijesti. Ali nije to jedini veliki promašaj obavješteni službi, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijaka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uloga obavještajnih sistema uopće kao državnog mehanizma je vrlo specifična. Što to znači? To znači da je to jedini instrument, dakle uopće sistem nacionalne sigurnosti je takav, ali obavještajni sustav još specifičnije, dakle jedini instrument gdje bezvjetno možemo utvrditi da svako činjenje i nečinjenje ima ozbiljne posljedice puno dramatičnije nego činjenje ili nečinjenje recimo u diplomatskoj funkciji. I tu ima svoje posljedice. Ako vas država pozove na prijem, pa vi kao diplomatski predstavnik države dođete, to ima svoje posljedice. Ako ne dođete, ima svoje posljedice, to pojednostavimo. E, tako je dakle još puno to drastičnije u obaještenoj sferi. Obajšteni mehanizmi su nevjerojatne koncentracije pameti, dužnim poštovanjem, ali ja mislim kad bi išli analizirati uopće povijest obavještajnih sistema da je vjerojatno dominantno najveći broj umova koji uopće postao je bio pripadnik obavještajnih institucija i da su to zaista institucije pameti. Međutim, u svemu tome skupa to nije bezuvjetno, apsolutno usmjerno u tom isključivom pravcu. Dakle, obavještajni sistemi su napravili takve promašaje koji su opet promijenili svijet, koji su opet imali dramatične utjecaje. Dakle, ne samo pojedino područje, su promijenili svijet. E, naravno da je onda postalo vrlo zanimljivo i izazov i znanosti, i praksi, profesiji, a od tog znamenitog Shermana Kenta, američkog stratega koji je definitivno shvatio i odredio inteliđens kao znanje, kreće i stanovljavanje nečega što se zove intelligence studies, obavještajne studije. Dakle, kao znanstveno područje ili poddisciplina u širim znanstvenim poljima i područjima, dakle, intelligence nije samo praksa, nije samo umijeće, nije samo vještina, to je i znanost odnosno predmet znanosti. U tom svemu, naravno da ti promaše empirijski koji su događali, su bili izazovi šestruki jer su imali dramatične, dramatične posljedice. Vi ste spomenuli samo neke od njih, možemo ih nabrajati dalje. Cija je postojala samo zbog jednog cilja – a to je dakle sukob sa Sovjetskim savezom, dakle održavanje ravnoteže snaga, održavanje prevlasti i proučavanje Sovjetskog saveza. Jedino što nisu predvidjeli raspad Sovjetskog saveza. Ako hoćete, nisu predvidjeli raspad bivše Jugoslavije. Danas znamo sigurno u povijesti da je najkasnije sedam mjeseci prije cije raspad bivše Jugoslavije predvidjela bezvjetno jedna švedska komercijalna poslovna banka. U noći 24. na 25. rujna 1973. iz Egipta su u Aman počele stizati vijesti da iz Kaira prema Suezkom kanalu uz jaku pratnju vojne policije krenula cijela jedna divizija. Svake sljedeće noći stizale su vijesti o danjem kretanju egipatskih velikih vojnih formacija. Ti su izvještaji došli do pukovnika Joala Ben Porata, načelnika Siginta ili elektroničkog izviđanja Amana. Ben Porata je Aman 1969. poslao u Europu kako bi proučio operaciju Dunav, invaziju snaga Vašavskog ugovora na Čehoslovačku i gušenje Praškog proljeća. Tada je Ben Porat poznao da se veliki manevri od rata razlikuju samo u zadnjoj fazi zadnjeg dana. Samo se tada može znati je li riječ o vježbi ili ratu. Abraham Rabinović piše. telefonski poziv u tri ujutro 1. listopada koji ga je probudio imao je posebnu težinu. Došao je od Amanovog časnika koji je prenosio izvještaj da će egipatska vježba koja će početi taj dan završiti napadom preko kanala i da će se Sirici pridružiti u napadu na dvije fronte. Što kaže istraživački odjel, upitao je Ben Porat. Kaže da je u pitanju samo vježba. Ben Porat nazvao je dežurnog časnika u stožeru Siginta i zatražio da se ključni časnici okupe u pola pet ujutro. Podaci prikupljeni u sljedećim satima uvećali su Benporatove sumnje da Egipćani imaju neprijateljske namjere, čak i ako se čini da se vježbe neće tog dana razviti u napad preko kanala. Kako nije mogao na telefon dobiti Zeiru, razgovarao je kasnije tog jutra sa Šalevom i izrazio svoje vjerovanje da je upozorenje utemeljeno. Šalev ga je podsjetio da je istu stvar rekao u proljeće tijekom uzbune plavo-bijelo. I sada si također u krivu, rekao je Šalev. Bemporat upitao je jesu li aktivirane posebne mjere. To su bili posebno osjetljivi prislušni uređaji koje se trebalo uključiti samo u izuzetnim situacijama, s obzirom na to da bi uključivanje moglo dovesti do njihovog otkrivanja. Šalev je rekao da je od Zeire zatražio da se oni uključe, ali je odgovor bio negativan. Posebne mjere su zapravo prislušni uređaji koje su početkom 1973. postavili izraelski komandosi ubačeni helikopterima u Egipat. Prislušne su uređaje postavili na ključna vojna komunikacijska središta. Cilj je bio da se saznaju namjere egipatskog vojnog i političkog vrha. Problem je bio u tome što ti prislušni uređaji nisu mogli stalno raditi, jer bi bili otkriveni. Upaljeni bi bili samo kratko da se vidi da još uvijek rade i čuvani su za hitne situacije. Benu Poratu se činilo da je početak listopada 1973. hitna situacija. Avraham Rabinović piše. Kada je konačno došao do Zeire, Ben Porad zatražio je dopuštenje da mobilizira 200 obavještajnih rezervista. Zeirin odgovor bio je čvrst. Joel, slušaj dobro. Posao obavještajnih službi je da čuva živce nacije, a ne da izludi javnost, da potkopa ekonomiju. Ne dopuštam ti da mobiliziraš čak ni dio rezervista. Tu definiciju uloge obavještajnih službi Ben Porat nije prihvatio. Predložio je uključenje posebnih mjera. Zeira je to odbio čemu ta sredstva služe, upitao je ljutiti Ben Porat, ako ne za situacije poput ove s kojom se suočavamo. Situacija koju ti vidiš, odgovorio je Zeira, nije ona koju ja vidim. Dakle, ako hoćemo se vrati na ove pojedinačne slučajeve, spomenuli ste samo neke, dakle od njih, od Jom Kipurskog rata, od e, sovjetske invazije na Čehoslovačku, ako hoćemo ovo kasnije, danas je rujan, ako hoćemo ovo danas gledati, dakle najmoćniji, vjerojatno danas obavješten instrument je izraelski Mosad pa nije predvidio ovo sve što se dogodilo. I naravno da se postavlja pitanje o čemu se radi? Dakle, to se naziva obavještajni promašaj ili obavještajni neuspjesi da se postavlja pitanje zašto se to događa i kako je to moguće da imate ovaj takav mehanizam, a mehanizam cije je takav otprilike da sve što se emitira u orbiti, u zraku, na globalnoj razini u toku 24 sata, američki obavještani sustav ima sposobnosti skinuti bilo koji podatak i bilo koju informaciju i doći do njega. E sad, naravno, da se onda postavlja pitanje a uvijek ti sustavi slijede strategije, naravno nisu sve države i svi obavještajni sistemi takvi, ali uvijek slijede strategije nacionalne sigurnosti, nacionalne interese država, E, ako imamo sve to zajedno, kako se onda dogode promašaj? Kako se dogodi danas da se dogode takvi teroristički udari? A cijeli svijet je usmjeren na istraživanje terorizma. Ono što znamo ovaj, na osnovu analize empirije da je sastavni dio obavještenog posla obaveštajne greške. Dakle, oni se mogu događati neintencionalno kao dio tog procesa, ono što je specifičnost obavještajnih sustava i u profesionalnom smislu, ali doćemo, e, nadam se, do ove dileme ljudskih prava, demokracije, vladavine prava, pravne države, spominjali smo u povijesti političke policije, ali političke policije, one štite državu, elitu na vlasti, ugrožavaju društvo, dakle, ugrožavaju vlastu nacionalnu sigurnost ono što je specifičnost obavještajnih sistema i da u neintencionalnom, dakle, visoko profesionalnom lege artis i bona fide djelovanju, one su uvijek na rubu. Da li su instrument za sprečavanje ugrožavanja nacionalne sigurnosti ili su instrument koji može ugroziti nacionalnu sigurnost. Ako nešto rade, ne predvide, a gledajte, nečinjenje i nesposobnost, jel je gotovo nacionalna sigurnost je ugrožena. KGB i obavještajne i kontraobavještajne službe njegovih saveznika postigle su goleme uspjehe. Sovjetski savez nije ni krio koliko su mu važne obavještajne službe. Spomenik Feliksa Đeržinskog ispred zgrade KGB-a bio je najviši u Moskvi. Ali te su službe bile prije svega na zlu glasu kao sredstvo represije, njihova sjedišta kao mjesta kojih se bojalo. Države kojima su te obavještajne službe služile su propale, zajedno s partijom koja ih je kontrolirala. Ali i zapadne obavještajne službe koje su trebale imati civilni nadzor nad svojim radom, radile su stvari koje su zakonom izričito bile zabranjene. Godine 1975. senator iz Idaha Frank Church, koji je u drugom svjetskom ratu bio vojni obavještajni časnik u Kini, Indiji i Burmi, predsjedao je radom Senatskog komiteta za istragu vladinih operacija s posebnim osvrtom na obavještajne djelatnosti. Rad tog komiteta otkrio je zapanjujuće postupke CIA i FBI-a, poput cijinih prljavih trikova, pokušaja da se ubiju strane vođe, pa sve do operacije Kaos i legalnog špioniranja američkih građana. Senator Frank Church izjavio je da se CIA ponašala kao podivljali odbjegli slon. Nalazi tog istražnog komiteta doveli su i do promjena u radu i regulaciji američkih obavještajnih službi. Na primjer, predsjednik Gerald Ford zabranio je izvršnom zapovjedi broj 11905 da bilo koji dio vlade Sjedinjenih država sudjeluje u planiranju ili izvođenju političkog ubojstva. To ipak nije zaustavilo zloupotrebe. Za vrijeme administracije predsjednika Ronada Reagana cija je bila upletena u aferu Iran kontra, ilegalnoj prodaji oružja Iranu i kontrasima, protivnicima sandinističkog režima u Nikaragvi. Takvo stanje u CIA dovelo je do toga da predsjednik Bill Clinton uopće nije mario za tu agenciju. Christopher Andrew u knjizi Tajni svijet, povijest obavještajnih službi, piše. Nedostatak osobnog kontakta između predsjednika i direktora Cije došao je na naslovne stranice novina nakon bizarnog proboja sigurnosti Bijele kuće 1994. godine. New York Times 12. rujna izvijestio je o ovome. Nešto prije dva sata ujutro, maleni crveno-bijeli zrakoplov letio je preko 17. ulice u samo srce glavnog grada, okrenuo se oko Washingtonova spomenika i onda izravno krenuo prema predsjedničkoj spavačoj sobi u Bijeloj kući nitko ga nije pokušao zaustaviti. Agenti tajne službe u Bijeloj kući spašavali su živu glavu, dok se zrakoplov, ukradena cesna 150, srušio u grane magnolija koje posadio predsjednik Andrew Jackson i pao dva kata niže od spavaće sobe Clintonovih, koji tada nisu bili u njoj. Vašingtonski šaljivci tvrdili su da je cesnom pilotirao direktor CIA Jim Woolsey u očajničkom pokušaju da se sastane s predsjednikom. Dakle, obašteni sistemi imaju samo jednu ulogu, znati. Znati. Ne ništa drugo, nije njihovo uloga da nešto razmišljaju, da postavljaju teze, hipoteze. Njihov zadatak da bi bili efikasniji, a to je jedina uloga, dakle to je patos jer oni dakle štite društvo i državu, dakle sigurnost. Njihov zadatak je samo jedan, znati tko, kada i gdje će napraviti teroristički akt. Samo tada ga mogu spriječiti, sve ostalo je nevažno ili manje važno. Što to znači? To znači da imamo dva tipa obavještajnih promašaja, jedan ovaj koji je sastavni dio profesije, druge su moguće zlouporabe profesije i sustava. U praksi smo imali jedno i drugo. Jedna od točaka koja je u suvremenim uvjetima promijenila ili bitno utjecala na promjene i procese u svijetu, to je američka invazija na Irak koja je i sa aspekta međunarodnog prava se dogodila bez odobrenja vijeća sigurnosti Dakle, ono što znamo sigurno da je povod za tu operaciju, dakle onako kako je prikazan bio, dakle usmjeren na dokazivanje o čemu su navodno postale spoznaje o proizvodnju oružja na masovno uništenje od strane iračkog režima. Danas znamo da nikada nisu postale takve analize, da su one izvučene iz konteksta, iz nekih podataka od 15 godina ili 1991. 12 godina ranije, da to čak nije ni bio američki agent, odnosno agent američke cijeve, da je to bio agent njemačkog BND-a kojega je CIA kontaktirala posredno i koji je tada 1991. govorio, ne dvije 2003. o nekakvim namjerama e, iračkog diktatora i tog režima da ide u takve procese. e to nešto je zloupotrebljeno, dakle falsificirano su izvještaj CIA i to je služilo kao dakle opravdanje vlasti politika, to je invazija i rušenje na Irak i rušenje Sama Huseina, britanski premijer Tadal, koji je bio glavni američki saveznik, Tony Blair mislim da je u jednom istražnom postupku u britanskom e, parlamentu da je on to ipak kazao istinu, da je to tako služilo kao neka povoda, da bi se ovo dogodilo sa povodom i bez povoda, jer je to bila strateška zapadna orijentacija. Dakle, obavještajni e, sustavi griješe iz dva razloga. Jedan je onaj koji je sastavni dio profesije, a druge su zlouporabe. Jedan od najtežih obavještajnih propusta i prijestupa bila je tvrdnja američke i britanske obavještajne službe da Irak ima oružje za masovno uništenje. Na temelju te tvrdnje koalicija voljnih, kako se nazivala koalicija okupljena oko Sjedinjenih američkih država, napala je 2003. Irak i okupirala ga. Danas se zna da su te tvrdnje ne samo rezultat krivih obavještajnih procjena, već i svjesnog laganja, kada su to laganje od obavještajnih službi tražile vlade Velike Britanije i Sjedinjenih država. U Čilkotovom izvještaju, rezultatu sedam godina duge istrage, tvrdi se da su obavještajni podaci koji su dolazili od izvora kodnog imena Curveball zapravo nalikuju na radnju hollywoodskog filma iz 1996. godine Rock, kojemu su glavnu ulogu imali Nicolas Cage i Sean Connery. Problem je bio u tome što je izvor Curveball koristio američki državni tajnik Colin Powell u pokušaju da pred vijećem sigurnosti dobije potporu za invaziju Iraka. Kada griješe kao sastavni dio tog cijelog prostornog postupka, prvo je kad imaju pogrešne podatke. Obavještajne službe koliko god bile moćne imaju netočne podatke Dakle, smisao inteligensa je znanje, dakle, svi podaci moraju biti i informacije točne. Dakle, iz niza razloga se događa obavještajnih sistema da imaju netočne podatke. Ili nešto što do čega se dolazi proaktivno, ili nešto do čega se dolazi kroz mehanizme obmane neke druge strane, gdje onda ako ste predmet obmane, u stvari postanete žrtva vlastog djelovanja, jer bi bolje bilo da ništa ne radite, nego da nešto radite. Jer kad nešto radite, a kad ste predmet obmane, onda uvijek donosite odluke suprotne vlastnim interesima, u interesu nekog drugog. Drugi razlog, dakle, ako naravno logično, ako imate pogrešne inpute, morate imati pogrešne outpute. Drugi razlog je kada imate točne podatke, točne podatke, nesporno točne, ali ovaj, imate pogrešne zaključke. To je otprilike kao u znanosti. Ako imate nekakve pristranosti u znanosti, jel, ako nije neovisna, ako ne primjenjuje neovisnu metodologiju, ako ne primjenjuje neutralne pristupe na predmete proučavanja, već ima bilo koji tip pristranosti, a ta on uvijek vodi u naprijed projektiranim zaključcima. Onda svaka nova činjenica koja dovede u pitanje taj unaprijed projektirani zaključak se odbacuje. E tako i obavješteno sferi. Između znanosti i obavještenih poslova gotovo nema razlike osim o ulogama. Svi imaju predmet interesa, trebaju podatke, informacije o predmetu interesa, primijeniti adekvatnu metodologiju analitičke tehnike da bi izvukli zaključke. Jedna i druga profesija isto rade. E sad, ti promašaji se događaju na ovoj liniji, da imate točne podatke, a krive analize iz niza razloga. Oni se događaju od toga da ljudi, analitičari, obavještene institucijama imaju ograničenja sposobnosti procesuiranja tako velikog broja informacija. Oni se događaju iz niza razloga povezanih sa analitičarima, odnosno sa analitikom kao procesom presudnim u obavještajnim sistemima, a to je jedan od tih recimo situacijska pristranost. A što to znači? To znači ako se vi bavite nekim područjem i o tome sve znate do tog razdoblja. Logično je da ta prethodna znanja vaša utječu i na te konačne zaključke. To je najopasnije za intelligence. Kada obavještane institucije shvate da ili dođu se uljuljaju u poziciju da sve znaju, to je najopasnije. Sljedeći proces sigurno znači promašaj to je proces bez kraja. Godine 1974. u posjet Iranu tajno je došao poznati francuski hematolog Jean Bernard. Razlog za tajni posjet bio je pregled iranskog šaha Muhameda Reze Pahlavija. Šah je patio zbog slezene. Bernard mu je dijagnosticirao kroničnu limfocitičnu leukemiju. U strahu da ne procure vijesti o njegovom stanju, Šah se odbio podvrgnuti dodatnim pregledima i liječenju. Sjedine američke države imale su u Teheranu kompleks veleposlanstva koji je bio veći od 10 hektara. Na njegovom vrhuncu američko veleposlanstvo u glavnom gradu Irana imalo je oko tisuću ljudi a opet sjedine države nisu znale u kakvom je lošem stanju prvi čovjek najznačajnijeg američkog saveznika na Srednjem istoku. Na izgled je sve bilo u redu. David Christ u knjizi Rat u sumraku, tajna povijest 30-godišnjeg američkog sukoba s Iranom, piše. U siječnju 1977. Ured za obavještajne poslove i istraživanja State Departmenta sastavio je optimističan izvještaj koji je odražavao procjenu obavještajne zajednice šansi za šahov politički opstanak. Iran će vjerojatno ostati stabilan pod šahovim vodstvom sljedećih nekoliko godina. Izgledi su dobri da će Iran imati relativno miran put do negdje sredine 80. godina. U prosincu 1977. u Teheran je doputovao američki predsjednik Jimmy Carter. On je na bogatom novogodišnjem primanju ponovio američku potporu šahu i izjavio da je pod šahovim vodstvom Iran otok stabilnosti u jednom od nemirnijih dijelova svijeta. Nije prošlo puno vremena, Iran su potresli veliki neredi. David Christ piše. U početku američka vlada nije čak uzimala u obzir mogućnost vjerskog aspekta opozicije. Nikada prije nismo imali islamsku revoluciju, izjavio je Henry Precht, šef deska za Iran State Departmenta. Usprkos činjenici da je američko veleposlanstvo u Teheranu bilo peto po veličini na svijetu, tek je nekoliko američkih diplomata imalo nekakav osjećaj za raspoloženje na ulicama. CIA je značajne resurse odredila za praćenje Sovjetskog saveza i komunista u Iranu. Ali agenciji napor na prikupljanju obavještajnih podataka nije bio usredotočen na vrbovanje špijuna u Iranu. Uostalom, kako je to jedan umirovljeni pripadnik Cije zajedljivo primijetio, imali smo šahovu tajnu policiju Savak da nam kaže što se to događa u Iranu. Te 1979. ne samo da je pao šahov režim, nego u Iranu stvorena Islamska republika, koja će postati najopasniji suparnik Sjedinjenih američkih država na Srednjem istoku. Taj neuspjeh nije daleko od neuspjeha izraelskih obavještajnih službi da uoče pripreme Egipta i Sirije da na Jom Kipur napadnu Izrael. Spomenuli ste Jom Kipurski rat Dakle, što se dogodilo u Jom Kiporskom ratu 73. godine, kada je u prvi par dana izgledalo rata da će Izrael biti zbrisan sa lica zemlje, da mu se dogodio strateški šok. Kak je to bilo moguće i doveo do promjena ne samo sistema nacionalne sigurnosti, već ja bih rekao i političkog poretka u Izraelu, pada vlade Golde Meir, ali ja bih rekao i do restrukturiranja društvenog, za sasvim drugačijeg mentalnog i emocionalnog i psihosklopa izraelskog društva. Šta se dogodilo tada? Izraelski Mossad, odnosno tada Aman, u ulogu Amana, vojno obještajne službe je preuzeo, upravo zbog tog promašaja je preuzeo MOSAD, Dakle, oni su imali top agente na drugoj strani. Danas znamo imenom i prezimenom, sigurno otvorene su arhive, tko su bili ti agenti i Mosad, odnosno obajštajni sistem Izraela i Laman su imali točno precizne podatke da će Egipat napasti Izrael. Međutim, Izrael je prethodno definirao nekakve analize koje su bile racionalne, koje su bile logičke, polazeći kroz prizmu teorija igara i država kao racionalnih aktera. A te analize su govorile da je tolika vojna nadmoć na strani Izraela da nema šanse da Egipat krene u takvu avanturu, ide u rat koji će sigurno izgubiti. I svi obaještani podaci koji su rekli da bez obzira na to, a svi su rekli, ukazivali bez obzira na takav izraelski zaključak, bez obzira što je taj zaključak točan, bez obzira što je Egipat puno lošiji i slabiji vojno-tehnološki odnosno na Izrael, da će napasti Izrael. Izrael to nije vjerovao, to se dogodilo. Dakle, to je drugi razlog koja se događaju promašaji i treći je onaj koji je najčešći razlog zašto se događaju promašaji, a to je politizacija i deprofesionalizacija obavještajnih sistema. Obavještajni sustavi su specifični, bez obzira koji tip aktivnosti rade, da li su to obavještajni poslovi, da li su protoobavještajni ili su to cover su tajne operacije, to je sfera nacionalne sigurnosti to znači da mi nemamo nekakve neovisne slučajeve, kejsovi gdje je nekakva regulacija, pravila upravljaju sami po sebi. Recimo, ako uzmemo policiju, imamo kazneno djelo i to je slučaj koji se tretira, dakle, podređenim određenim pravilima, procedurama, neovisno o svemu ostalom. I rezultira nekim učinkom, taj istražni postupak, a taj učinak generira daljni postupak, neovisno. E, to nije tako u nacionalnoj sigurnosti obavještajne kontraobavještajne službe se ne bez razloga kolokvijalno nazivaju tajnima. Velika Britanija sve do 90. godina 20. stoljeća nije javno priznavala da postoje MI5, služba sigurnosti i MI6, tajna obavještajna služba. MI5 službeno je priznat zakonom o službi sigurnosti koji je 1989. donesen u Britanskom parlamentu. Ta je služba postojala od 1909. Tek je 80 godina nakon osnutka dobila zakon koji je počinjao ovim riječima. Služba sigurnosti nastavit će postojati. MI6 priznat je pet godina nakon MI5. Godine 1994. Britanski parlament donio je zakon o obavještenoj službi. Njime je reguliran i rad vladinog stožara za komunikacije, prislužne službe koja ima kraticu GCHQ i koja je započela svoje postojanje još nakon Prvog svjetskog rata kao vladina škola za šifre i kodiranje. Američke obavještajne službe nisu dugo čekale na zakone koji su regulirali njihov rad i objavili njihovo postojanje svijetu, ali to nije značilo da je njihova djelatnost javna. Christopher Andrew piše. Nacionalna sigurnosna agencija osnovana 1952. kako bi prvi put ujedinila do tada razjedinjenu američku SIGINT zajednicu, brzo je postala najveća i najbolje financirana zapadna obavještajna agencija a opet istraživanja američke vanjske politike u hladnom ratu jedva da ju spominju. Usprkos priznanju zadnjeg američkog hladnoratovskog predsjednika Georgia Busha starijeg da je Sigin bio ključni čimbenik u njegovoj vanjskoj politici. Maleni krug onih koji znaju u Washingtonu šalili su se da kratica NSA zapravo znači No Such Agency ili nema takve agencije nijedan republikanski predsjednik nije posjetio stožer NSA u Fort Meadu u Marylandu sve dok to 1986. nije učinio Ronald Reagan. Ronald Reagan navodno je posjetio Fort Meade u znak isprike zbog toga što je u svom govoru javno obznanio naputke koje je dao libijski vođa pukovnik Muammar Gaddafi kako bi se izveo teroristički napad u zapadnu Berlinu. Jedini način na koji je Reagan mogao znati za taj naputak bio je kroz prisluškivanje libijskih komunikacija. Barack Obama možda je posjetio Fort Meade 2015. godine. Je li uistinu posjetio stožer NSA ne zna se, put nije bio javan. Sfera nacionalne sigurnosti je vjerojatno najprofesionaliziranije područje jedne države. Sfera nacionalne sigurnosti je zaista, ne kažu bez razloga, pogotovo u obajštajnoj sferi, da je to elita elite, da je to srce i duše jedne nacije. E sad što se tu događa? Sve što se radi, koliko god profesionalno ne završava neovisnom odlukom koja proizlazi iz tog procesa. S obzirom da je to sfera nacionalne sigurnosti, svaki posao obještanje završava političkom odlukom. Naravno političkom, to je leg artis, jer onaj koji ima mandat naroda, ko obavlja državne funkcije, on je istovremeno i ravnatelj nacionalne sigurnosti. On je istovremeno i šef obavještajnog sistema. Onda je naravno uloga nacionalne sigurnosti nije samo obavještajni poslovi, su puno širi. I zato to završava političkom odlukom. Evo, da bi bilo jasnije, nema nikakve dileme da je poznato da se diplomatska funkcija zloupotrebljava za obještajnu poslove i da u okvirima diplomatskih misija imamo puno ne ili obještajaca, što je logično jer i diplomacija u jednom dijelu, jel, a to je funkcija obavještavanja i obavještajna služba ima istu ulogu. I normalno, je s obzirom na to sve što je, da se ugrađuju obavještajci u diplomatske misije. E sad, naravno, države to znaju, matične, jel, ove domaćinske, i onda imaju moćne kontraobavještajne e, aparate i utvrde da je netko obavještajac, a ne diplomat. To znači da je on prekršio međunarodno pravo, da je prekršio Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima, je da se koristi nedozvoljenim sredstvima, jedini instrument na raspolaganju državnih domaćina nije nikakvo procesuiranje, jer nema nadležnost, jer diplomate s imunitetom imaju imunitet, izuzetost od unutarnjeg kaznenog zakonodavstva, jedino što mogu primijeniti mehanizme iz okvira nacionalne sigurnosti, a to je proglasiti nekoga nepoželjnom osobom dakle protjerati ga iz države. I to se često događa upravo na toj liniji zlouporabe diplomatske funkcije obavještene svrhe. E sad, obaštena služba to napravi lege artis bona fide, visoko profesionalno, a to je najteže napraviti u obaštenoj sferi, zaista dokazati nepobitno da je netko obavještajac. To je najteže, najzahtjevnije profesionalno. I protuobavještena služba to dokaže, ne donosi ona autonomnu odluku. To što ćemo s tim završava političkom odlukom. Što znači političkom odlukom? Da se pomno sve analizira čiji je to diplomata, koja država, kad se to dogodilo, zbog čega se to dogodilo, koji je interes, je li interes opasan ili nije opasan, hoće li odluka da ga protjeramo i zadvati veću štetu za nacionalnu sigurnost nego korist, jer druga država će kad vi protjerate nečeg diplomata protjerati puta tri vaših, dokazujući da nije trebalo maker i da ne krši međunarodnu sigurnost. Dakle, u svakom pogledu sve te odluke sve te odluke, osim jednog malog danas područja, završavaju političkim odlukama. Te političke odluke mogu biti političke, a mogu biti spolitizirane. Počeci obavještenog posla mogu se trasirati duboko u prošlost, ali vladavina engleske kraljice Elizabete vrijeme je kada su postavljeni temelji modernoj obavještajnoj i kontraobavještajnoj službi. Njezin je tvorac Sir Francis Walsingham, koji od 1573. do svoje smrti 1590. bio Elizabetin prvi sekretar i šef njezinih špijuna. Ti su špijuni spasili Elizabetu. Walsingama je naslijedio Sir Robert Cecil, koji je kao i njegov prethodnik bio prvi sekretar kraljice, glavni upravitelj kraljevstva i šef njezinih špijuna. Značaj obavještajne službe Cecil je pokazao i u portretu koji je naručio za kraljicu Elizabetu. Christopher Andrew piše. Portret se pripisuje slikaru Isaacu Oliveru i ne da je ni nagovještaj da je tada Elizabeta bila stara skoro 70 godina. Njezin je portretist znao da ona očekuje da bude prikazana kao utjelovljenje vječne mladosti. Oliverov portret punje simbola koji su se svidjeli kako Elizabeti, tako i sesilu. U jednoj ruci kraljica drži dugu s motom non sine sole iris, nema duge bez sunca, dok drugom rukom skreće pažnju na oči i uši koje prekrivaju njezin plašt. Na jednom je rukavu izvezena zmija mudrosti. Kao što je to se Robert Cecil znao, Elizabeta je uživala u odgonetanju takvih simbola. Bilo je prigodno da je čovjek koji je naručio taj portret bio i šef kraljičinih špijuna i njezin glavni ministar. Nigdje na svijetu nema drugog portreta vladara koji odaje toliku počast kvaliteti obavještajne službe. Walsingham je uspostavio jedno pravilo za dobar odnos između šefa špijuna i vladara za kojeg ti špijuni rade. On je kraljici uvijek stvari prikazivao kakvima one i jesu i zbog toga mu je Elizabeta jednom u glavu bacila svoju papuču. Četiri stoljeća kasnije, Walsinghamov daleki nasljednik Sir Maurice Oldfield, prvi čovjek MI6 u doba premijerke Margaret Thatcher, rekao je ove riječi. Moj je posao da joj kažem ono što ona ne želi znati. Problemi nastanu kada čelnici obavištenih službi njihovi pretpostavljeni zaborave na to pravilo, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Svaki udar politizacije na obavještajni sistem na profesiju vodi promašajima i s druge strane svaka deprofesionalizacija odnosno na politiku, odnosno institucije koje upravljaju, koje nisu profesionalne, vodi promašajima. To otprilike znači da obavještajne službe pogotovo dakle i u razvijenim državama, ali pogotovo i nekonsolidiranim demokracijama nisu neovisne profesije i da budu često vezane za elite na vlasti, ali gdje koje se mijenjaju svako četiri godine ili neki veći broj godina, ovisno koliko imaju mandata i da im često pričaju što žele čuti. Napuštajući načela profesije ili još s druge strane da kroz to se nesvjesno počnu miješati u političke procese. Dakle, to su vrlo specifične odnosi, ali ono što je sigurno, a povijest kaže, da svaka politizacija i svaka deprofesionalizacija neminovno vodi promašajima. Dakle, što znači da imamo dakle profesionalne razloge u procesima prikupljanja podataka, imamo organizacijske u smislu, imate točne podatke, a krive analize, pogrešne analize i treće imamo ovu političko institucionalnu sferu, a to je zlouporaba u manjoj ili većoj mjeri tog odnosa ili od strane politike ili od strane profesije. Dakle, i onda imamo ili deprofesionalizaciju ili politizaciju. Rezultat je uvijek obavještajni promašaj. To nije tipičan mehanizam pokušaja i pogrešaka gdje pogreške onda najskuplje nas koštaju. Ovdje, nažalost, svaki promašaj može imati dramatične posljedice, uključujući i dramatične smrtnostne ishode. I ono što smo imali nekada, danas se ponovno vraća, a to je dakle da imamo sve veći spoj znanosti i obaveštajne profesije upravo da se ti a rizici promašaja svedu na najmanju moguću mjeru. Danas kad se analizira taj odnos, koliko je to zahtjevno, mislim da ovi američki stratezi koji su i obavještajci i poslije postali znanstvenici a uz to su spretnom okolnosti, jedan od njih je e, dakle, socijalni psihijatar po profesiji, on je dakle analizirajući e, zašto se događaju promašaj, onda je on otprilike došao jednog zaključka, meni se čini da je on e, nešto što najvjerljivije a prikazuje danas empiriju neizvjesnosti ugrožavanja, ali rekao je otprilike da, ne otprilike već precizno, da obavještajne službe sve znaju, ali ništa ne razumiju. Dakle, imaju podatke sve, ali ne mogu ih kontekstualizirati. Što to znači? Imate, recimo, francusku kontraobajštajnu službu, moćni taj DST, koji je vjerojatno jedna od najmoćnijih kontraobajštajnih službi na svijetu, koji strateški sve zna o Al-Qaidi, islamskoj državi. Ali imaju jedan mali tehnički problem, a to je da ništa nisu znali o pripadnicima Al-Qaidi, islamske države u Saint-Denis, u devetom okrugu Pariza, i otišla je Francuska izvredno stanje, koliko je bilo ugrožena u višekratno izvanredno stanje. Ali, dakle, to je ilustracija da obavještajne službe sve znaju, a ništa ne razumiju. S druge strane, znanost sve razumije, ali ništa ne zna, jer nema te egzaktne up to minute up to date podatke. I onda je logično da se ta dva mehanizma spajaju. To je nekada postalo u hladnom ratu, tamo 70. godina u vrijeme Georgea Busha starijeg koji je tada bio u CIA američkoj, gdje su u stvari sve analize cije ove strateške, bile podložne a revaluaciji, recenzije od strane znanosti osobno mi se čini da je to put koji nema alternative. Slušali ste povijest četvrtkom, tek čitao Jano Römer. emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.